Salamu alaikum, šta konkretno učiti za zaštitu djece i može li se dijete potrati učenim surama ako se nauči e, sura na, na, na možda na vodu ili nešto slično ili na ruke, da li se može potrati dijete time? Min ahsen mu avvedetein, od najboljeg načina zikra koji je za zaštiti od džinskog svijeta su suratul felak van nas, kul audu bi rabbi felak, kul audu bi rabbi nas. Zatim suratul ihlas, ajatul kursi, to je ono što treba svaki roditelj spram djeteta, i da u svakom stupanju u postelju da uči nad djetetom po tri puta kola odbra bin felak, kola odbra bin nas, suratul ihlas i ajatul kursi. Na takav način potarajmo svoju desnu lijevu stranu, što je bila sunet i praksa Muhammeda, ali se to se isto važi i za odrasle, i za svakoga, ali prije svega, znači, roditelj prema djetetu izvršava taj način učenjem jutrom i na tih sura kako bilo djete zaštićeno od džinskog svijeta.